ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شدا أطوادا شدا Noćas ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć progovoriti nekoliko riječi zasigurno o jednoj možda i bitnijoj temi, a to je kako žena da pridobije ljubav svoga muža. Ali prije nego što počnemo, samo napomeni radi ona vraća koja nisu bila prisutna, znači da im učinimo jednu uslugu, jedan rezime. Spomenuli smo 12 načina kako žena može da pridobije ljubav, ovaj, kako čovjek može da pridobije ljubav svoje supruge. Pa ću i sada samo spomenuti naslove i prelazimo na drugo predavanje. Kazali smo da je prvi način kako čovjek može da pridobije ljubav svoje supruge jeste da ih doziva na najljepši način, najljepšim imenom. Druga stvar, ljubaznost i međusobno šaljenje. Treća stvar, korištenje metode poklon iznenađenja. Četvrta stvar, valjenje supruge pred strancima, a narošto pred njenim roditeljima. Peta stvar, prihvatanje određenih nedostataka i mahana kod supruge. Šesta stvar, pomaganje u kućanskim poslovima. Sedma stvar, da čovjek pazi rodbinu svoje supruge. Osma stvar, uzimanje u obzir suprugine ljubomore kod grešaka nastali zbog toga. Deveta stvar, da čovjek da čovjek ne smatra da je on uvijek u pravu kada su u pitanju problemi. Deseta stvar, davanje nešto novca ženi za njene lične potrebe. Jedanesta stvar, da pazi na ženino zdravlje. 12. Zajedničko pomaganje u rađenju dobrih dijela i 13. tačka koju nismo spomenuli ovdje, a spomenuta i na drugim mjestima, da muž iskaže svoju ljubomoru, ljubomoru prema supruzi. To ako ima. E, Noćašnje predavanje, znači o razlozima izabira ove teme, braću moja draga, nećemo govoriti zato što smo govorili o tome u prošlom predavanju. Osim što ćemo spomenuti da je ova tema bitna iz tog razloga što mi daje ili kako god hoćete da nas nazovete, u razgovoru sa ljudima doznajemo da ima dosta problema u braku. Zato sam ja odlučio da govorim na ovu temu. Znači, jedan od razloga zbog kojih govorimo na ovu temu jeste mnogo problema općenito u braku kod svih ljudi, pa i kod muslimana i kod onih malo muslimana koji više praktikuju vjeru. Također od bitnosti ove tematike jeste što od funkcionisanja porodice zavisi odgoj djeci dolazićih generacija, a to je zasigurno također jedan bitan faktor. Što se tiče ovog predavanja, ovo je samo jedan pokušaj da damo nekoliko prijedloga i savjeta da pokušamo ustrojiti funkcionisanje naših porodica, da se vrati harmonija i sklad u naše porodice i da pokušamo osjetiti slast bračne zajednici. Normalno, na samom početku treba spomenuti nekoliko činjenica kako bi potpuno i ispravno shvatili ovo predavanje. Znači, ove stvari sada kao uvod treba paziti na njih. Ove stvari su nam bitne da bi mogli potpuno i ispravno shvatiti ovo predavanje. Prva stvar, braćo moja draga, da je teško držati predavanje na ovu temu, obraćati se različitom, ovaj, različitoj populaciji žena. Šta pod ovim podrazumijevamo? Čovjek kada se obraća sestrama, Neke sestre žive u gradu, neke žive na selu, neke sestre imaju stalno zapošljenje, neke nemaju, neke sestre imaju djecu, neke nemaju. Neke sestre su, da bi riješile bračne probleme, spremne su na tom putu da žrtvuju mnogo toga, dok druge nisu. I tako je teško čovjeku da govori na ovu temu, znači kako bi došao sa nekim univerzalnim, ovaj, da kažemo, rješenjima za sve. Ali zato i kažemo ne mora značiti da svaki prijedlog ili svaki savjet obuhvata sve sestre. Znači možda pojedini prijedlozi ne obuhvataju sve vrste sestara, ali ja sam pokušavao da svi ovi prijedlozi budu univerzalni, da sve vrste sestara potpadaju pod njih, ali ako nekada neka sestra ne nađe sebe u nekom primjeru, znači neka zna o čemu se radi. Također, od stvari koje možemo spomenuti u uvodu jeste, vraću moja draga, da je na ovu temu došlo mnogo hadisa, došlo je mnogo priča iz života ashaba, života selefa. I ne možemo nikako očekivati da mi u jednom predavanju zaokružimo ovu cjelinu i da to bude, znači, dosta. Nemoguće, mnogo je hadisa, mnogo je primjera, tako da bi trebalo, trebao jedan serijal predavanja da se ova tematika obradi onako kako treba. Ali, znači, da znate da ono što čujemo noćas, to je, ovaj, možda je u tome i, i šaret za druge stvari koje ne budu spominute. Također, možda neko će kazati, slušajući ove prijedloge, da mi kritikujemo stanje žene naspram čovjeka. Ono u osnovi jeste loše. Ali, ovaj, kao što smo i prošli put kritikovali stanje muževa naspram supruga, da ćemo sebi za prava noćas da kritikujemo malo i stanje žena naspram njihovih muževa. I na kraju ovog uvoda da kažemo da većina ovih prijedloga koje spominjemo ili savjeta zasnovani su na hadisima Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame tako da ne bi neko mogao da nam prebaci to da dajemo mužu veće pravo nego što on ima. Znači većina ovih naših prijedloga i savjeta zasnovani su na hadisima Božih poslanika sallallahu alihi wasallam. Pa napokon da i počnemo. Osam i 10. Prvi način pridobijanja ljubavi muža jeste na lijep doček muža prilikom njegovog povratka kući. Lijep doček zasigurno, braćo moja draga, igra veliku ulogu u pridobijanju ljubavi muža. Neke žene, Allah je nagradio svakim dobrom, zbog ljepote dočeka, zbog ljepote dočeka muža prilikom njegovog povratka kući, bivaju razlogom da ljudi zaboravi na sve one stvari koje su doživjeli u toku dana, od umora, od problema, samo zbog lijepog dočeka njegove hanumi, prilikom njegovog povratka kući. Takvi ljudi, kada znaju da ga čeka njegova supruga, vedrog lica, nasmijana, lijepo obučena, našminkana, pažljivo odabrala odjeću koju će dočekati svoga muža, takvi ljudi žude da se vrati svojoj kući. Zato što je ta supruga pokazala svoje interesovanje za tim čovjekom. Pokazala je da voli kad je njen muž kod kući. Nažalost, tako mi Allaha, mi dosta puta slušamo priče kako sestre kažu meni je najdraže kad mi čovjek nije kod kući. Nažalost, zato mi govorimo o ove stvari. Suprotno mi. također od stvari koje mogu djelovati na čovjeka prilikom su, o, njegovog povratka kući jeste sređenost i uređenost kući. To zasigurno svima nama je jasno koliko to može djelovati na psihu i onako umornog čovjeka. S druge strane, ima žena koje zbog lošeg dočeka muža prilikom njegovog povratka kući bivaju razlogom da čovjek prezire da se vrati svojoj kući. Čovjek prezire da se vrati u tu svoju tvrđavu, u svoje carstvo. Zašto? Zato što ga tamo čeka šta? Čekaju ga uplakana djeca. Čekaju ga problemi sa komšijama nerijed u kući, žena namrgođena, dosta puta zapuštena, neuređena, čupava, da ne govorim one sestre koje troše duhan, pa iz nje izbija smrad duhana i mnogo drugih stvari. Tako to biva razlogom da čovjek ne voli da se vrati svojoj kući, a rekli smo u prošlom predavanju, u ovom teškom vremenu, vraću moja draga, kuća treba da bude oaza imana, Ti će se čovjek vraćati, sakrivati se od više kako koji nalazi na ulici. Ali, nažalost, neke sestre zbog svog ponašanja i neispravnog dočekivanja muža prilikom povratka kući bivaju razlogom da čovjek preziri. Zamislite kad se vraćaš kući i ti znaš čekate žena namrgođena. Ne ide ti se toj kući. Šta ćeš ti cijeli dan radiš, kad se vratiš valja sad sa njom lomit grbaču da i nasmiješ. Sto viceva joj ispričat pa da i nasmiješ, iako zna se da viceve se ne smiju pričati. E ovdje, braćo moja draga, do izražaja dolazi potpunost ovi naše vjeri. Nije vjera islam samo da čovjek ide pet puta u džanju, niti je samo vjera da žena stavi hijab. To jesu sastavni dijelovi vjeri, ali je vjera cjelokupan sistem života cjelokupan sistem života. Zato ćemo spomenuti nekoliko stvari, nekoliko stvari koje nam Islam propisuje prilikom susreta, a naročito ćemo postaviti akcenat na, pri, na susret čovjeka i njegove ženi, to jest kada se čovjek vraća s posla kući. Prva stvar koju nam Islam preporučuje jeste vedrina i nasmijanost na licu. Svima nama je jasno kakvog traga ostavlja vedrina i nasmijanost na licu na osobu koju čovjek srećni. A šta mislite, kakav je onda trag kada je u pitanju susret čovjeka i njegove suprugi? Zato ćemo naći da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji ga zabilježi ima muslim od Ebu Zera radijallahu ta'ala da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao ne pocijenjuj nikako dobro djelo pa makar da sretniš brata vedrog i nasmijanog lica u Ebu, Do, Ebu Davudovoj predaju ovog hadisa stoji, stoji vedrina i osmije na licu prilikom susreta sa bratom su sadaka. Znači tu je braćo moja draga sadaka. Također od stvari koje su propisane, znači ženi pogotovo prilikom susreta sa svojim mužem, njegovim povratkom kući, jeste, braćo moja draga, uljepšavanje ženi. Žena muslimanka svojim uljepšavanjem mužu postiče mnogo koristi. Prva od tih koristi jeste da će pridobiti njegovu ljubav. Druga stvar, ona će pokazati svoju brigu o tom čovjeku. I treća stvar, pokazat će da voli njegov povratak kući, zato što se ona uljepšaje njemu i samim time dokazala da ona razmišlja o njemu, da želi da se vrati kući. Zato je rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame hoćete li da vas obavijestim o čovjekovom najvrednijem blagu? Poslušajte, hoćete li da vas obavijestim o čovjekovom najvrednijem blagu? Pa kaže Boži poslanik, čestita supruga, koju kada pogleda muž, obraduje ga, kada joj naredi, posluša ga i kada bude odsutan, bude mu vjerna. Zato preporučujemo svim sestrama da se uljepšaju svojim muževima, naročito prilikom njihovog povratka kući. Nažalost, braćo moja draga, mi živimo u jednom vremenu koje je zasigurno čudno vrijeme po mnogo stvari. A jedna od tih stvari jeste da žene nikada u životu više nisu trošile i metka na odjeću, na švinku, na nakit kao što to radi u ovom vremenu. Ali komi, one žene koje, ne, koje se ne pridržavaju islama troše to kako bi se mogle slijediti prilikom izlaska iz kući. A naše sestre, da im Allah bude na pomoći, troše sve to kako bi se mogle slijediti prilikom njihovog izlaska iz kuće kod druge sestre. Ne kažem ja to da ima tu nekada zabranjenih stvari, nekada se sestre sredi pa obuku džilbab, ispravno šerijatski postupi, ali zapostavila je svog muža kojim treba da se sredi i možda je to i badet. Ali ne, naše sestre troši i netak na suknje, na odjeću, da ne nabrajam, druge stvari, kako bi se mogla srediti nekim sestrama kada ide na sjelo i na predavanje. A svog muža je zapostavila. Muž dođe umoran, nikakav, njegova žena ne primjećuje da je on došao kući. Tu je greška. A da ne spominjemo, da ne spominjemo koliko puta u općim masama, a nažalost i među sestrama ima šerijatskih prekršaja kada žene izlazi napolje. Spomenut ćemo samo neke od njih. Prvo, dosta puta ćemo naći da dosta žena općenito ne, ne pokrivaju se propisno kako šerijat od njih traži. A one sestre neke koje su se pokrile dosta puta, njihov hijab, nije po šartovima koja je islamska ulema postavila da Džilbab žene muslimanke mora da ispuni te šartove. Dosta puta sestra, ne znam da li ima tako ovdje sestara, ali moram spomenuti, sestre dolaze, hodaju u suknja hlačama. To nije islamsko i šerijatsko pokrivanje. Ili šta ja znam, hijab šaren ko šatorsko platno u ratu. Hijab treba da bude jednobojan, nije uslov da bude crn, može da bude plav, može da bude smeć, ali da bude jednobojan, da to nije nešto privlačno i mnogo drugih stvari. Također, Islam je zabranio ženi da nadovezuje tuđu kosu na svoju kosu, a to je u današnje vrijeme nošenje perike. Počinioci tih dijela su prokrijeti na jeziku Božih poslanika sallallahu alaihi wasallam. Također stvar koja je zasigurno primijetna kod velikog broja sestara čupanje obrva. To je također stvar koja je šerijatom zabranjena i počinioc toga je prokret na jeziku Božih poslanika sallallahu alaihi wasallam. Također, prekršaj koji je zasigurno primijetan kod nemalog broja žena jeste izlazak žene namirisane da izađe žena napolje. Boži poslanik sallallahu alaihi sallame kaže koja žena iziđe iz kuće namirisana pa prođe pokraj skupine ljudi i oni osjeti nje miris, ta žena je bludnica. Dovoljno je, završit ćemo sa govorom Božih poslanika. Treća stvar koju Islam zagovara prilikom čovjekovog povratka kući i njegovog dočeka kod kući, cijelo vrijeme, braćo draga, govorimo o jednom samo načinu kako žena da pridobije ljubav svoga muža, jeste lijep doček. Znači, još smo u toj tačci. Uljepšavanje glasa. Žene trebaju da znaju da je glas žene u osnovi nešto privlačno za muškarce, a naročito kad žena uljepša svoj glas. To je ono zasigurno čime žena može da pridobije ljubav svoga muža. Ako pridodamo na to da žena koristi onu metodu koju smo govorili muškarcima, a to je da svoga muža doziva najljepšim imenom. Prvo da uljepša svoj glas, a zatim da ga zove najljepšim imenom. To bi zasigurno, zasigurno tvrdim bio razlog da se pojavi ljubav među njima, da se stvori harmonija u njihovom životu, da čovjek kada dođe sustan s posla, kada ga njegova hanuma lijepim, nježnim glasom oslovi, pa ga zovni njegovim najljepšim imenom, zaboravi sve što mu je se desilo u toku dana. Ali kada on dođe u kuću, pa žena nikakva koda je granata udarla u nju, pa što? Čovjek bi pobjegao u džunglu. Dobro, Ovdje se javlja jedan dodatni problem, a to je, opet se vraćamo na to da naše žene u dosta slučajeva koriste ovu metodu, ali kada? U kontaktu s drugima. Tako dođete kod žene, pa na recepciji, pa šta ja znam u apoteci, pa na telefon. Žene mašala tako lijep, nježan, tih glas, tako to uljepšano, a kod svog čovjeka ništa. Čak suprotno tome, čovjek dosta puta biva predmetom, predmetom kritike, podizanja glasa biva predmetom da ga žena naziva nekada nekim pokretnim imenima. Ali kada treba osloviti nekoga komšiju ili nekoga drugog čovjeka, tada naše anume su spremne da lijepo razgovaraju, da persiraju ljude, da ih nazivaju gospodom, a svog čovjeka zaboravljaju u dosta slučajeva. Ovo je, braću moja draga, ukratko o tom prvom načinu pridobijanja ljubavi muža, a to je lijep doček. Druga stvar, Drugi način pridobijanja ljubavi muža jeste pokornost mužu. Nažalost, braćo moja draga, mi živimo u vremenu kada je velik broj sestara, velik broj žena otkazao poslušnost svojim ljudima. To može biti iz više razloga. Jedan od razloga je zato što žene ne znaju prava svojih ljudi koja im je Islam darovao. Također to može biti razlog zato što žene dosta puta slijedi zapad i njihovo zagovaranje, oslobađanje ženi i oslobađanje nekih prava ženi. Zato ćemo mi, braćo moja draga, spomenuti samo nekoliko hadisa koji govori na obavezu žene, pokornosti žene svome mužu. Ne bi li se naša srca probudila i ne bi li zaista shvatili Kakvu ulogu je Islam dao čovjeku, a kakvu ženi? Prvi hadis koji je zabilježio imam Etirmid od Ebu Huriri radijallahu ta'ala da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao da sam nekome naredio da učini seđdu mimo Allaha subhanahu wa ta'ala naredio bi ženi da učini seđdu svome čovjeku. Hadis je vjerodostan kao što je to potvrdio šeh Mohamed Nasruddin Albani. Zamisli, brate moj i cijena sestro. Kaže Boži poslanik da sam ikome naredio da učini seđdu Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala naredio bi ženi da učini seždu svome čovjeku. Zašto? Zbog veličine njegovih prava kod njih. Drugi hadis koji je zabilježen imam Ibn Mađe od Enesa radijallahu ta'ala da je Boži poslanik kazao žena koja klanja pet vakata namaza, koja posti mjesec Ramazana, bude pokorna svome mužu i četvrta stvar, bude čuvala svoju čast, bit će joj kazano uđi u džennet na koja hoćeš vrata. Četiri stvari. Zamislite, braćo moja draga, da je pokornost muža stavljena na nivo namaza i posta. Jer ovdje su nabrana četiri stvari. Koja obavlja namaz, koja posti, koja je pokorna svome mužu i čuva svoj čast. Pokornost ženi je stavljeno na nivo čuvanja časti. Zamislite to. Kako svakoj našoj ženi kada bi kazali neke stvari vezane za njenu čast, možda bi se naljutila. Ali vamo, kada je u pitanju pokornost mužu, tu se može malo progledati kroz prste. Treći hadis od Džarira radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao tri osobe, Allah subhanahu wa ta'ala od njih ne prima namaz, niti se od njih ikakva dobra djela podižu u nebo. Prva osoba jeste rob koji je odbjegao dok se ne vrati druga osoba, žena na koju je ljud njen muž i treća osoba, pjanac, dok se ne otrijezni. Također, pod pokornost mužu potpada jedna stvar koja je također, nažalost, dosta puta zapostavljena, jeste da je žena, znači pod pokornost mužu potpada i to da je obavezna da se odazove svome mužu kada je pozove u postelju. Koliko je žena koje ne znaju, koje ne znaju da je odbijanje čovjeka kada pozove svoju suprugu u postelju da je odbijanje čovjeka veliki, veliki grije. I žena ne smije da odbije čovjeka kada je pozove u postelju osim ako zato ima validan šerijatski razlog kao šta? Da je bolesna ili da je u toku menstruacije ili nešto slično tomi. Mimo toga ne postoje razlozi. Koliko je žena koje su se oglušile o ovome? Zato ćemo navesti nekoliko hadisa koji govori na tu temu, iako su oni svima vama poznati. U hadisu kojeg je zabilježio Buharija i muslim Debu Ebu radijallahu ta'ala stoji da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao čovjek koji pozove suprugu u postelju pa ona odbije i zanoći on srdit na nju proklinjuje meleci sve dok ne osvani. Zamislite, braćo moja draga i ciljni sestre, da meleci oni čije se dove ne odbijaju, proklinju osobu do sabaha. I hoćemo bereket u braku, i hoćemo slogu, i hoćemo harmoniju, hoćemo da se poštujemo, hoćemo da se volimo, a meleci nas proklinju. Kakav je to bereket i kakva je to porodica? Ima još teže od ovoga. Ima još gori od ovoga. U drugoj predaju od hadisa je došlo da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao tako mi Allaha, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. Nema čovjeka da pozove svoju suprugu u krevet, u postelju, pa ona odbije, a da nije srdit na nju onaj koji je na nebesima. Da nije srdit na nju onaj koji je na nebesima i kaže neće se odljutiti, ostaće srdit sve dok se kaže ne odljuti njen muž. Allah subhanahu wa ta'ala zbog greške insana, roba, ženi, iznad sedam nebesa se ljuti zbog tog djela. Krupe su to stvari, zato smo rekli da je to jedan od velikih grijeha. Također u Tirmizinoj predanju ovog hadisa je došlo neka se žena odazove svome mužu kada je zove, pozove u postelju pa makar bila oko peći, makar sprimala hranu, a u jednoj predaji koja je još žešća kaže pa makar bila na jahalici, pa makar bila na samaru. obavezna je da mu se odazove. Normalno, kao što smo rekli, ako nema nikakve šerijatske prepreke za to, Treći način pridobijanja ljubavi muža jeste zahvalnost. Zahvalnost, braćo moja draga, na dobročinstvu zasigurno je jedan, da kažemo, jedno svojstvo koje Islam zagovara i koje Islam potencira dosta. A naročito kada je u pitanju ženina zahvalnost svome mužu. Zasigurno, braćo moja draga, to je jedan način, zasigurno kažem, to je jedan način koji je zapostavljen, ali sigurno žena može na taj način da pridobije ljubav svoga muža. Jer, braćo moja draga, priroda čovjeka je takva da svi mi volimo kada neko cijeni naš trud, kada neko cijeni naš napor, tako i muž voli kada njegova supruga cijeni njegov trud i cijeni njegov napor i bude mu zahvalna zbog svega onoga što on donosi. U hadisu kojeg je zabilježio imam Buharija i muslim od radi radijallahu ta'ala anha stoji Poslušajte ovaj hadis, ovo se pogotovo odnosi na sestre, ovaj hadis dobro poslušajte i nemojte samo da uđe na jedno uho, a na drugo i da iziđe. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam jednog dana kada je držao hudbu pa kaže vidio sam, vidio sam vatru, džehennem i vidio sam najveći broj stanovnika džehennema da su žene. Najveći broj stanovnika džehennema su žene. Možda to pitanje je bilo teško u vreme ashaba, zato što su žene tada bile pokorne, zato što su žene praktikovale vjeru. I to je iznenadilo ashabe, ali danas nije čudno, tako mi Allaha, meni nije čudno ovo pitanje, što, ovo što je rekao Boži poslanik. Kada vidimo kako se žene nose, dosta puta se žene nose, tako mi Allaha, muškarca bi bilo sti da izađe takav na ulicu kakva je ona izašla. Nas to ne čudi, ali je čudilo Habe. Kažu ashabi, zašto ovo Boži poslaniće? Kaže, zato što one ovdje glagol arabskom kaže, je formu zato što one, kaže, negiraju, ne vjeruju. Kažu, asabi, ovo Boži poslaniće, pa jel one ne vjeruju Allaha? Nije. Negiraju, kaže, dobročinstvo, negiraju, nisu zahvalne. Kada bi, kaže, čovjek jednoj od njih bio zahvalan, radio, znači, dobra djela cijeli život i samo jednom pogriješio, kaže, rekla bi, kao da nikad u životu od tebe nisam ništa dobro doživio. Ovo, cijenjene sestre, dobro se pazite ovoga. Ovo je nešto opasno. Nemoj da se neko igra i da kaže ja sam mu'min, pa i ako odim u džehennem, brzo ću izići iz njega. Ko pomisli to, neka kada ode kući, neka naloži vatru, pa malo nek pokuša staviti svoju ruku na špore. Ako ne mogne, a neće moći, onda neka pomisli da je vatra džehennema 70 puta gora od ove obične vatri. Zato ovo sada se obraćamo sestrama. Čovjek Čovjek je taj koji cijel dan provodi gdje? Provodi na poslu. Zašto? Da bi žena i djeca imala lagodan život. Da bi žena i djeca imala lagodan život. Čovjek na tom putu poduzima putovanja, žrtvuje svoj život, žrtvuje svoj imetak, nekada i njegovo zdravlje trpi. Zašto? Da bi obezbijedio egzistenciju svojoj ženi i svojoj djeci. I žena opet na kraju krajeva nezahvalna vam samo jedan primjer. Zamislite, braćo moja draga, da imamo nekog čovjeka, komšiju, koji nam je nekad u životu dao sto maraka ili hiljadu maraka. Kako bi mi gledali da budemo zahvalni tom čovjeku? Stidili li se tog čovjeka gdje god da ga sretnimo? Valju nam je, uslugu učinu. Kako onda treba žena da bude zahvalna svome mužu? Svaki dan donosi. Svaki dan donosi. Koliko bi trebala da se stidi da pogleda u oči svome mužu. Zato Treba da znaju žene. Ako čovjek vidi zahvalnost svoje žene, on će sigurno biti spreman da nastavi raditi. Ali Boga mi ako vidi nezahvalnost, taj čovjek će izgubiti moral za radom. I zasigurno ako žena bude zahvalna mužu na toj blagodati, zasigurno će to biti razlog povećanja ljubavi među njima, povratku harmonije, gubljenju, znači mržnje i svih nepoželjnih stvari. Zato postavljamo ovdje pitanje sestrama, a neka one daju odgovor same sebi, meni ne treba. Koji život, sestro, želiš? Je li želiš život gdje kaže sestra svome mužu kupi mi to i to u naredbenoj formi i plus još podignutog tona. Kupi mi to i to. I ako slučajno zaboraviš, a vratiš se iz čašće, vratit ćeš se pa da kupiš. Šta, kakav će biti odgovor? Ako ga čovjek smidne i kazat treće, dobit ćeš malo sutra. Ako ne smidne prešutit će, ali to se podrazumijeva. Neće slušat čovjek. Ali zato postoji druga metoda. Ako žena se obrati svojem mužu pa kaže Allah te nagradio, zaista je veliko tvoje dobročinstvo prema nama. Zaista se mnogo trudiš. Mi nismo zaslužili toliko. Allah Đelešanu da te nagradi za svaki hajr koji činiš prema nama. Kakav je odgovor bio njenog muža? Pa zasigurno bi odgovor bio, ako je normalan taj muž, šta god ti treba, ja ću to donijeti. Ma zadnju kap krvi ću dati za vas da vi uživate. Kada vidite moj trud, kada to cijenite, ali ako ne cijeniš, nema ništa. Zato ovdje je velika pouka i poruka i cilj ovih primjera jeste da žene znaju da je ključ svih rješenja u njihovim rukama. Samo kako se žene budu ponašale, tako će i dobiti. Ako se budu prema muškarcima koji su u osnovi grubi, lijepo ponašale, zasigurno mogu dobiti šta hoće. Zato, braćo moja draga, poznato je, niko ne voli grubost, niko ne voli nezahvalnost, a naročito od osobi kojoj ti svaki dan činiš dobročinstvo. Od bića koji je u osnovi od tebe slabiji. Čovjek od žene očekuje zahvalnost, ali zato ako vidi njenu zahvalnost, sigurno je spreman da se žrtvuje na tom putu. Zato, braćo moja draga, ovo nas ova zahvalnost, nezahvalnost, lijepo obođenje prema mužu gura nas u pravcu da govorimo o sljedećoj tačci, a to je četvrti način pridobijanja ljubavi muža, zadovoljavanje muža kada se razljuti. razljuti. Islam, braćo moja draga, zasigurno zagovara da čovjek pazi svoju suprugu. To je sigurno stvar koje oko koje nema dilini, Ali ima i druga strana. Islam također zagovara da žena, kada se njen muž naljuti ili razljuti da pokuša da sve resurse raspoloživi okrene u tom pravcu da stekne zadovoljstvo svoga muža. I to, braćo moja draga, može biti način kako ćemo održati pravi kurs kretanja našeg bračnog broda. Ako se budemo tako potpomagali, čovjek radni ženi njena prava, a ona pazi na njega i kada se razljuti, ili naljuti, onda ona sve svoje raspoložive resurse okreće u tom pravcu da vrati zadovoljstvo svoga muža. Prva stvar koju želimo spomenuti vezano za ovu jeste žena muslimanka bi trebala da pazi, da pazi u svom svakodnevnom životu, da izbjegava stvari koje njen muž ne voli. Bez normalno ako se te stvari ne krše sa šerijatom. Bez razlike da li su to stvari male ili velike, bez razlike da li je to njoj lako ostaviti ili teško, ali treba da vidi, da dokaže mužu da se ona trudi, da sve stvari koje njemu ne odgovaraju, da ona pokušaje da ih ostavi. I to je način da pridobije njegovu ljubav. Zato ako se desi, nakon svega ovoga što su poduzeli, da se muž naljuti, žena, kao što smo rekli, treba sve resurse da uključi i da pokuša zadobiti zadovoljstvo muža. Sve što raspolaži, glas, izgled, odjeću, obuću, ranu, djecu, sve što živo ima, što može da posjeduje, okrijeni u tom pravcu da vratiš zadovoljstvo svoga muža. Jer kao što znate, vi ste muškarci, a tamo su sestre. Muškarcu je najdraži kada mu njegova žena dođe i zatraži halala od njega. To je čarolija koju žene ne znaju. A da je znaju, mogli bi ljude da kažemo prevesti žede preko vodi. Žena da dođe i da traži halala od svog čovjeka. Zato ćemo opet navesti jedan primjer. A to je da žena lijepim glasom može postići svašta i lijepim ponašanjem. Čovjek, nakon što je bio ljut, nakon što je bio srditi lav, koji ne smije prići ni najhrabriji insana, nakon izvinjenja, nakon lijepe riječi, nakon nježnog dodira, pa ako treba i poljubca, postaje maca koja hoda oko tvojih nogu, mjauče, prede, želi da ga pomiluješ. Tako čovjek postaje nešto nježno. Malo prije lav, ne diraj ga, eksplodirat će. Malo, samo sa njim lijepo, polako, nježno, nislatko, pa će ovom jauči. Ali naše žene ne znaju šta ću im ja kad ne znaju. Tako mi Allah da znaju, mogle bi nas. Ovo su neke tajne koje ja otkrivam, ne bi ih trebao ni otkrivati. Ali nema veze. Sve to u cilju da se popravi bračno stanje. Tako mi Allah, čovjek je ko mačka. Želi da ga pomiluješ, on će ti ono, za ono, milovanje sve na svijetu. Prijede gori nego maca. Dobro. Evo ovdje treba napomenuti jednu bitnu stvar, a to je, braćo moja draga, nije sreća da živi čovjek bez problema, jer toga nema. Sreća je da čovjek živi u braku gdje ima problema, ali zna riješiti probleme. To je sreća. Ima problem, ali znaš ga riješiti. Nemoj, ja sam tako mi Allah prije braka zamišljao da može biti brak bez problema. Greška posto odmah prekriži taj razmišljanje. Svi koji nisu oženjeni, moj im je savjet, nemoj da ko pomisli da ima braka bez problema. Ali, ne smije se bježati od problema. Treba riješiti probleme. To je sreća. Kad ti završiš sa problemom i opet se voliš sa svojom suprugom. Ali da zamisliš brak bez problema, to izlišti iz svojih glava. Zato ove stvari koje smo spomenuli, da žena traži halala od svog čovjeka, to ne može svaka žena. Koje žene to mogu? To mogu one žene koje su preda se postavile visoke ciljeve. Kakve ciljeve? Da je žena postavila samo da traži zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala, da žudi za džennetom. I ona na tom putu spremna je da žrtvuje sve. Uradit će neke stvari koje druge žene kada gledaju kažu to je nemoguće, ali za nju je moguće. Zašto? Ona hoće džennet. Ona hoće da bude njen muž zadovoljan i da je to uvede u džennet. I zato te sestre mogu to da uradi. A žena koja goni svoje principe, nema ništa od toga. Žena mora da bude spremna, da ne gleda ko je kriv, već da traži zadovoljstvo svoga muža. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam koji i koji zabilježi imame Tirmidhi od umu Selemi. Koja žena umre, a njen muž je zadovoljan njome, ući će u džennet. Ta žena ima taj hadis pred sobom samo. Ona samo gleda gdje je zadovoljstvo mog muža. Sve ću raditi, samo nek je zadovoljan. Hoću da umrijem ili on ili ja, da on zadovoljan samo. I ta žena može uraditi sve. Nju ne interesuje ko je kriv. Koliko je se stara, ne bi, ne bi tražila halala. Čovjek je kriv, nek on traži, kaže od mene halala. Zato što nije shvatila svoju ulogu u To ne znači, ja sam prošli put kazao da čovjek kada pogriješi, ako si bio momčina, ako si bio paca, ako si bio delija, da pogriješiš, otiđi toj svojoj hanumi i zatraži halala, ko što bi ga zatražio od svakog drugog muslimana, jer ta je žena muslimanka. Ima pravo da tražiš od nje halala, ali u ovom slučaju govorimo s druge strane, žena ne bi trebala da gleda ko je kriv, treba da traži samo Allahovo zadovoljstvo. Također, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže Hoćete li da vas obavijestim o vašim ženama u džennetu? Kažu sami naravno. Kažu nam kakve su to žene u džennetu naše, kakva su osobine žena u džennetu. Kaže Boži poslanik, one koje mnogo voli, one koje mnogo rađaju i one koje kada se naljuti njen muž, Odnosno, kada naljuti ona svoga muža, ili kada se on naljuti, ili se naljuti samo onako zbog neke druge stvari, ona rekne, ovo je moja ruka u tvojoj, ja neću okusiti sna, sve dok ne budeš zadovoljan nome. Ovdje vidimo tri različita načina greške. Kaže, prvo ako ona njega naljuti, druga stvar ako on nju naljuti i treća stvar ako se on općenito naljuti. U svakom slučaju žena dolazi i stavlja ruku u njegovu ruku i kaže, ja neću spavat, dok ne budeš zadovoljan. Ne interesuje me ko je pogriješio, ali moraš biti zadovoljan. I to je, braću moja draga, nešto što mi nemamo. I najgora stvar, ovo je upozorenje i sestrama i braći, najgore je da čovjek ostavi problem i da zanoći ljut na svoju suprugu ili ona ljuta na njega. Znajte da će mu do sabaha šetan hiljadu nekih ružnih varijanti došaknuti. Zato čovjek treba da ne dozvoljava sebi da zanoći ljut na svoju suprugu da to riješi prije spavanja. Peti način pridobijanja ljubavi muža jeste poštovanje njegove rodbini, njegovih gostiju, naročito njegovi majki, oca, sestara i braći. Znači neki uži krug rodbini. Zaista je, braćo moja, draga i ciljne sestre, ovo jedan način, bitan način i neizbježan u pridobijanju, ženinom pridobijanju ljubavi njenog muža. Jer zamislite, braćo moja draga, kako će pozitivno reagovati srce čovjeka kada vidi svoju suprugu, kako se lijepo obhodi prema njegovoj majici, prema njegovom ocu, prema njegovom bratu, prema njegovoj sestri. Zasigurno to vodi ka buđenju ljubavi kod njenog muža. Zasigurno će taj čovjek shvatiti da ta žena njega cijeni i gledat će da joj to uzvrati istom vjerom. Također u tome je potpomaganje na rađenju dobrih dijela. Zato obraćamo se sestrama, nemoj da sestra, žena, supruga bude razlogom da svog čovjeka izlaže ahiretskoj patnji. Jer nama muškarcima je naređeno da činimo dobročinstvo svojim roditeljima. Treba da činimo dobročinstvo i ženama, ali dosta puta žene traži od muškaraca da ženu stavi na veću ljestvicu prava nego što je njegova majka. Zaboravili smo hadis koji je zabilježio ima muslim od Ebu Hurire gdje kaže Božji poslanik propao je, propao je, propao je. Ko? Kaže osoba koja je doživjela starost svojih roditelja ili jednog od njih, a nije ušao u džennet. Nema nigdje hadisa koji govori da žena treba toliko biti poštovana. Zato žena treba da bude poštovana, ali ne smije nikako da traži da bude na ljestvici prava poviš majke. Zato, znači, to je jedna bitna stvar. Također, žena treba da ima jedno pravilo na umu, ili muškarci, a i žene također. Pravilo koje Arapi zovu kemate dinu tu dan. Kako se prema drugim ljudima ponašaš, tako će se i tebi to isto vratiti. Zato, cijenjeni brate i cijenjena sestro, ako danas ti imaš svekrvu, ili si ti je podređen ili nadređen, Znaj da ćeš sutra i ti možda biti nekom je svekrva ili ćeš biti nekom je ili ćeš biti nekom je punac. I znaj kako god se ti ponašaš prema svome svekru, prema svojoj svekrvi, prema svome puncu, prema svojoj punuci, sutra kad te Allah subhanahu wa ta'ala stavi na tu funkciju, znaj da će ti se istom mjerom vratiti. Nemoj misliti da možeš ti ljude omalovažavati za svoga života, pa kada sutra doješ u tu funkciju da ti Allah da toliko počast, pa da tebe poštuju, još na dunjalu ćeš ti okusiti ono kako se ti prema drugima ponašao. Zato ženama preporučujem danas si ti možda nečija nevjesta, a neko je tebi svekrva, ali ćeš sutra ti to biti i zato kako god budeš zaradila, tako će ti se i vratiti. Šesti način pridobijanja ljubavi <clears throat> muža jeste zadovoljstvo sa onim što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao od napaki. Braćo moja draga, zasigurno jedan način na koji žena može da stekne ljubav svoga muža jeste da bude zadovoljna sa onom napakom koju koju im je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Zaista je to jedno blago koje većina žena, žena nikada u životu ne spozna i to je možda jedan nakit, ali nisam, to je jedan nakit koje većina žena nikada ne oprobaju. Ovaj, koliko je, braćo moja draga i i sestre, problema koji su nastali zbog pohlepe žene. Ili žena hoće da joj čovjek priušti sve što imaju komšinice ili sve što imaju, svaka sestra ima u džematu takav džilbav, hoću ja da imam. i sestre, treba da znamo da se na faka ljudi razlikuje. Da je na faka u ljukama tvoga muža, on bi ti sigurno kupio sve što imaju druge sestre i još više od toga ali nafaka nije u rukama ljudi. Zato budi zadovoljna s onim što ti tvoj muž donese. I zasigurno zadovoljstvo žene može biti razlogom da čovjeku olakša njegove belaje. Čovjek kada vidi nezadovoljnu ženu, samo konta kako bi ja ubijati ukru, samo da postane ona da kad dođe kuća se ona nasmije. Zašto da gonimo čovjeka na to? Zato znači tražimo od naših sestara da budu zadovoljne sa onim što im je Allah subhanahu wa ta'ala propisao jer ovo važi za ljude i za sestre. Istinsko zadovoljstvo je zadovoljstvo duše. Lijep i skladan bračni život je mnogo veća sreća i mnogo veće bogatstvo nego što je imati kule i gradove. Koliko bi onih bogatuna koji imaju i benzijske, koji su u parlamentu, volio bi da osjeti samo jednu minutu te sreći, koju možda mi, obična ova pukara, osjećamo u našem životu sa našim hanumama. Nije bogatstvo, bogatstvo u parama. Bogatstvo je bogatstvo duši, kao što je rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu, koji je zabilježio Buharija i muslima debu Huriri. Nije bogatstvo u mnoštvu posjeda, već je bogatstvo, bogatstvo i zadovoljstvo duši. Također, jedna bitna stvar, napomena i za braću i za sestre, čovjek kada želi da gleda s dunjalučkog aspekta ljude, treba da gleda one koji su niži od njega. A kada gleda ljude u, s, ahiretskog aspekta, gledaj one koji su poviš tebe. Tako kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. gledajte u onoga koje je na nižem nivou od vas, a nemojte gledati onoga koje je na višem nivou od vas. To vam je bolje kako bi, kako ne bi zanijekali i blagodati. Kada je u pitanju dunjaluk, Čovjek nekada i pomisli, dođe mu šetan pa ti si siroma. Ali pogledaj na TV-u one emisije kada onaj, kako mu ime, Pejaković ide i obilazi one siromahe i onu bijedu. Dođe čovjek u živi u Zemunici. Tako mi Allah, ja inače nimam TV i ne gledam TV. Jednom sam slučajno se zadesio, dolazi čovjeku u posjetu, u Zemunici čovjek živi, Allah mi. Pogledaj u tog čovjeka pa ćeš ti vidjeti da si ti milionir za njega. Ne gledaj onoga koji ima benzinski. I kako, kako će on za njih odgovoriti za svaki pening. Kako ćeš ti za svoje pening. Ali ako hoćeš gledati u nekog više, gledaj kako se traži znanje. Gledaj one koji svu noć obavljaju noćni namaz. Gledaj onoga koji cijeli dan uči Kur'an. E, u te gledaj one koji sebe. Ne, ja, da učim strancu dnevno. Gledaj one koji uče po džuzi. A ne kažeš, pa da ima koji učeni strancu. E, tu nije dobro. Gledaj oni koji su veći od tebe. Tako bi trebali da se ponašamo <clears throat> u našem životu. Primjer jedan sestrama. Zamislite šta bi naše sestre, čiji su ljudi bespravno zatvoreni na Guantanamo, šta bi sada dali da imaju svoje mužere? Kako bi im bile poslušne? Zasigurno bi, i ovo ja ne govorim da sumljam u te sestre, ali kažem svaka sestra treba da postavi sebi pitanje da li cijeni tog svoga muža? I na kraju, braćo i sestre, ja imam još znači neki petnaestak načina koji sam znao da ne može biti dovoljno vremena da se svi pojašnjavaju ovako opširno, pa ćemo ih samo <clears throat> pročitati. Sedmi način jeste da žena pazi na svoj izgled i da se zapita da li je ona zadovoljna svojim izgledom. Dosta puta žene zaboravi da postavi sebi ovo pitanje. A tako mi Allah da sama se postavi pitanje, vidjela bi da ni ona nije zadovoljna svojim izgledom, kamo da jadni čovjek zadovoljan njenim izgledom. Također, da žena bude pažljiva kada je u pitanju upozoravanje muža na neke loše osobine, znači treba upozoravati muža na loše osobine, ali da to bude na jedan lijep islamski način. Također, ona metoda koju smo preporučili muškarcima jeste da žena pokloni ponekad s odnos svojim mogućnostima neki poklon svome mužu, pa makar to bilo i nešto bezvrijedno, jer kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam tehade u tehabu, međusobno razmjenjujte poklone pa ćete se voljeti. Također, od načina kako žena može da pridobije ljubav svoga muža jeste da žena pazi na izgled kuće i da pokuša da njena kuća bude privlačna njenom mužu, a ne da bude odbojna. Također, da žena radi ono što voli njen muž i na način koji on voli, počevši od hrani, odjeći, ponašanja, navika i drugih stvari. Također, da žena, ako želi da razgovara s mužem, a on nema vremena da razgovara, onda neka počne govoriti o njegovim lijepim osobinama, jer ako želiš sebi sagovornika, onda počni govoriti o njegovim lijepim osobinama, on će danima sjediti kraj tebe. <clears throat> Također, jedan problem, odnosno jedan način kako žena može da pridobije ljubav svoga muža, jeste da mu djelima i riječima iskaže tu ljubav. Koliko je žena koji kaže podrazumijeva se ili ljudi da ja volim svog supružnika. Ne mora se podrazumijevati, bola neće ti niko odvesti jezik, kaži da ih voliš. Pokaži to djelima slobodno, neće ti znači ništa nikom. Također kada su u pitanju žene, treba da pokušaju da u svom ovaj, riječniku izbjegavaju riječi kao što je ne, neću, ne mogu, sačekaj i slično tomi. A da pokušavaju da što više puta izgovaraju one pozitivne riječi da, hoću, evo odmah i tako, one stvari koje ukazuju na poslušnost. <clears throat> Također, da žena ne podiže glas iznad glasa svoga muža iz poštovanja prema njemu. Rekla je kćerka poznatog tabirina Sejid ibn Musejiba, kaže mi smo se svojim muževima obraćali kao što se vi obraćate svojim pretpostavljenim emirima. I znate kad neko ode kod nekog direktora, kod nekog iz parlamenta, pa sve ti on debelo šta ste rekao, neću imati sve, nešto ti strah da podigneš glas. E tako bi žene trebale razgovarati sa svojim ljudima. Također, jedna stvar bitna, bitna, veoma bitna, kako žena može pridobiti ljubav svoga muža, jeste kada čovjek pogriješi, da ne traži od njega izvinjenje riječima, jer je muškarcu ko muškarcu teško da to prijeđe preko njegovih usta. Ali dovoljno je, sestro, ako vidiš da je čovjek skontu da je pogriješio i indirektno ti kaže pogriješio sam, elhamdulillah, šećuraj Bogu što je skontu da je pogriješio, nemoj sad navaljivati, samo hoći da mi tražiš halala. Pusti ga ona kralj. Također, žena kada vidi da je čovjek ljut, trebala bi da pokuša da šuti i treba da čeka da se malo odljuti. Ovaj, to je zasigurno jedna bitna stvar. Dosta žena kada se čovjek naljuti ne mogu da se suzdrže pa počnu da malo repliciraju muževima. Najbolje što žena može uraditi kada se muž razljuti ili naljuti jeste da šuti. Šuti jedno 10-15 minuta dok malo krv se smiri, nakon toga ako imaš nešto kazati, kaži. Također, kako će žena pridobiti ljubav svoga muža jeste da zna da mi svi imamo pri sebi mahana i da tako gleda svoga muža, da i on ima pri sebi neki man, da mu dozvoljava da ima nekakvi mahana. To ne znači da ga ne treba upozoravati na njih, ali da ne traži savršenog muža. Jer prošla su vremena poslanika i vremena ashaba i tabijina. Žene, kao što sam rekao prošli put, mi muškarci bi htjeli da imamo žene ashabike, a mi daleko od ashaba. Tako i žene. Hoće da imaju ljude ashabe, a one daleke od ashabike. Ako želiš čovjeka ashaba, onda budi ashabika, onda možeš očekivati nešto. Također, jedna bitna stvar, zasigurno bitna jeste da žena čuva tajne svoga muža, a naročito kada su pitanju tajne vezane za intimni život, jer Boži poslanik sallallahu alaihi sallame je prokleo ljude, muškarce i žene koji otkrivaju jedni drugima znači ovaj tajne intime, pa je čak tu uporedio kao da je to šetan koji sretni šetani su na putu pa spolno oči, a drugi gledaju u njih. Na kraju žena da poštuje ljubomoru svoga muža i zadnji način jeste da žena pokuša da savjetuje svoga muža, da se potpomaže sa njim u rađenju dobrih dijela, tu će uz Allahu pomoć zasigurno biti razlogom <clears throat> povećanja ljubavi među njima. Na kraju molimo Allah subhanu wa ta'ala da nas popravi, da popravi stanje u našim porodicama, da nas okupi u džennetu kao što nas je okupio ovdje, da pomogne muslimane na svim mjestima i na kraju subhaneke Allahume ve bihamdike, ešhedu in la ilaha illa ente, estakfiruke, ve tubu ilik.